Svi su govorili o narode moj, Allaha obožavajte, vi drugog Boga sem Allaha nemate. Vraćali su ljude i vodili računa da ljudi iskreno, ispravno obožavaju Allaha subhanahu wa ta'ala. I ova zadaća ostaje na onima koji su nasljednici Allahu i poslanika koji su varasa su وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحوض الواقع علماء داعية مثلي أوتي إنتلكتوالتي أونسو ناصري في الله وبوسانيكا كوي نيسو أوستل لدينار درهما نيسو أوستل لعلم أو الله سبحانه وتعالى Imam ovome dinu kako ljudi ne bi skrenuli sa ovoga puta na kojem su bili poslanici. Pa ko se uhvati za ovaj menheč? Ko se uhvati za ovaj put sređenjem Allahu i poslanika sallallahu alaihi ve sallam šaim, taj se uhvatio za Habiru Vafer. Taj se uhvatio za najčešće muže. I ova sada ostaje do dunjega dana. Sada moja braćo kao što umet mora dobro da vodi računa o tevhidu. A zašto da vodi o tevhidu? Zato što je to došlo od riječi ahad. Da se samo jedan Allah subhanahu wa ta'ala obožava. I da Allah nema sudruga. Isto tako ovaj ummet mora dobro da vodi računa i to je bila zadaća svi Allahu i poslanika da ljudi slijede. Da ljudi idu iza poslanika, da ne idu ispred poslanika, da ne sliječu ni lijevo ni desno. Zato kaže Ibn Mesud, رضي الله تعالى عنه اتبعوا ولا تتبعوا Slijedite, a nemojte izmišljati, nemojte novotarije u ovu vjeru unositi. Draga moja braćo, poslanici su ostavili svoje ummete, kao što je ostavio Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, ovaj umet na jasnom putu, čija je noć jasna kao dan, i neće zaludati još mu propašten, nasrtao je sallallahu alaihi wa sallam svojom ubarek rukom taj put i pokazao šta su stupuru šajalpini, a šta su putevi šajtarski.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 ili smo obmanjeni. Bošnjaci tvrde ovih dana da vole Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. A ja ću kazati nisu obmanjeni. Nisu obmanjeni, nego sjede kršćane i židove. Jer su oni svojim poslanicima pravili praznike. I zato kaže Muhammed sallallahu alaihi ve sellem u hadisu koga zineš imam muslim. La ta tatrguli kama odvelen nasara i sred nevadijem. Nemojte me stavljati u poziciju i nemojte od mene načiniti ono što je uradio Benu Israil sa Isaom sinom Merjeminim. Nebo recite Allahu grobi poslanik. Kaže poslanik ali se vas uvrstavam umire na smrtnim rukama. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا neka su prokleti židovi kršćani koji su kaburi stane svojih poslanika uzeli za mesčide. Pa je ovdje znači slijepo svjećenje, a ne radi se ovdje o nikakvoj ljubavi, posebno je prema Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, Jer ona četka koja ušla u naših džamiju našlikana, namirstana i onaj hoća koji je to sebi dozvolio, u kinu ne bi smio tuđu ženu da gleda, na ulici ne bi smio da njeri tuđu mladu ženu ili čerku, a kamo li u častno mjestu hada, u, u, u mešvizu, u mešvizu koji je, ima svoj hodmet poseban, tu se ne radi, nijako svoje, nijako svoj ljubali, prema Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, nego se tu radi o strašima. Naš narod ne zna, možda narod ima nekakve ljubavi, ali oni koji zovu te ceremonije, nemaju ljubav prema poslaniku, ali se razu od stran, ti imaju ljubomene prema ovome častnom stolenju. Jer ne bi radili ono što rade, pa se ne može ovih dana ući u džavije, od nekakvih setaka imena, koje bi se posebno namisale i posebno obukle i utegle i došle jedne do vrata žanitki da se ne mogu vrata otvoriti. To su one starije. Šta će od stare lepe vrene? Nema više u njoj nekoj neke ljepote, a one najljepše su znate li gdje? One su u mjehrabu. One su napravile luk. I one nadrajaju pjesmice i one veličaju poslanika ali zdravstvo zdravstvo u najljepšem odijelu a neko i dobro vjeri i nasmaziva se pokušajte me uvjeriti da je ovo ibadet i da je ovo približavanje Allahu subhanahu wa ta'ala la hawla wa la quwwata illa billah zato Kur'an kaže i mjeri nas sa onim najosjetljivim pitanjima gdje mi svi padamo. Pa kaže, kun in kane aba'ukum. Reci ako su vam očevi vaši, u ebnaukum i sinovi vaši, u ihvanukum i braća vaša, u ezvađukum i žena vaše, u aširatukum i familije vaše, u anuvalu i teretumuha i trgovačka roba, za koju se bojite da prođe neće imati. Sve ovo opisnilo i štapljivo je tako. Teško mi se ne možemo od ovoga odamaknuti. To je dio nas i naši očevi i naši sinovi i naša braća i naše žene i naši najbližni i naša trgovina. Ome sajti u tako i kuće u kojima se prijavno osjećate ahabbe ilaykum min Allahi wa rasuli. Ako vam je sve ovo draže o jota stvari, ako vam je ovo draže od Allaha i njegova poslanika, o džihadi u tih sedili, ovo se ne smije spominati nikako. Kome je to borba draga? Ko bi to volio da nosi zastavu islama kad je bolje fino se naslađivati u svojim toplim kućama i u svom često neispravnom biznisu أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيلي إبارتنا الله وبوتو سفوه إزانو فتربصوا ونا نرد ليش كايته حتى يهدي الله لأمري دوك الله نجو وجه سفوه نمرو والله لا يهدي القوم الفاسقين الله ليش رازنا تبسي نارو غريش تبسي نارو Uputiti na pravi put. Pa kada kažemo da volimo poslanika ali se razli od stran, onda ga moramo u stopu slijediti. A šta je danas ovim ummetom? Čas pojedincima, ali pojedinci su al hukmuna, a nabiru na hukmelehu. Oni nisu pravilo i oni se ne mogu uzeti kao pravilo. Oni su velika nenina, oni su galidi. Šta je Šta je za većinom ummeta? Većina umeta u svom izgledu i u svom ponašanju i u svom ibadetu i u svom doručku, ručku i večeri spavanju. Najmanje liči na umet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, a najviše liči na umet židova i kršćana. Zato kaže poslani kada je sratu od sram, da se tani unna akvame mentalni fabrikom, sredite mi narode koji su bili prije vas, Zira'an bi zira'i šibren bi šibrin. Lakat po lakat, pedalj po pedalj. Pa kada bi oni u Gušterovu ruku ušli, vi za njima. Kako je hudnje hudu od nasara, ja Allah, da to možda nisu židovi kršćani. Kale pa ne, ko bi to mogao biti drugi? Osim oni koji konstantno nude da se oponašaju. A kaže poslanik, kada je sratu od strana, men tešetaha bi homin, fa huo minhum, ko ponaša jedan narod, taj je od tog naroda. Pa kazati da volimo poslanika, ali što razumno stran, ona mora biti priči, ne od ovih osam stvari samo. Gdje tu mi, nego je nas. Jer je rekao ona radi Allahu ta'ala anhu, o Allahu poslaniće, Draži sine od svega, samo ne od mene samoga. Kaže, ne tako omere, nego reci, draži istini od svega i od mene samo. Pa je tako izgovori Omer. A u praktičnom životu, draga moja braću, daj meni primjer da je Omer radi Allahu ta'ala anhu dao sredstvo sebi na poslanikom, ali se nas stran. Prije ovoga obraćanja. Nećemo nikad naći. Pa kada je Omer radi Allahu ta'ala anhu kazao, O Allaho poslaniće, draži si ne od svega pa i od mene samoga. Rekao mu je poslanik ala islatu wasalam, el ane ja Umar. Tako od sada kuca pravi iman, biva rečeno o Omele. Znači nama poslanik ala islatu wasalam mora da bude priči i od nas sami. Od čitava dunjavuka, i mora da znamo kao što se umet mora voliti da svijedi tevhid, da ne bude na širkijatima, tako se umet mora voliti da svijedi Muhammeda sallallahu alaihi ve selleme u stopu Jer kaže Allah subhanahu wa ta'ala Ja ejuhel ladina amanu La tuqadimu bejne jedeji illahi wa rasuli Wa stafu Allahe Inna Allahe samiju alim o vjernici, nemojte ni jedan korak učiniti. Dok zato ne dobijete dozvolu od Allaha njegova poslanika i bojite se Allaha subhanahu wa ta'ala. I znajte da Allah sve čuje i da sve zna. Znači vjernik ne smi da napravi korak dok ne, ne bude u stopu slijedio poslanika, ali sratu od sram. A kamo li onda da izmišlja, draga moja, kačo? Zato gađe ima mali, ko dođe za nečim što nije radio poslanik ali se radu od sena ili odobrio da se radi taj je okružio poslanika sallallahu alaihi wa sallam anahu hana risale da je on izmevrio risalu da je izmevrio objavu da nije dobro objasnio zato što Kur'an tvrdi evi jevme ekvelku nekum dinekum wa ekvelku alaikum ni'mati wa rabitu nekum u islame dina vjeru smo vam danas vašu savršili i blagoda prema vama upotpunili i zadovoljni smo samo da vam Islam bude vjera. Draga moja braćo, ovih dana se pokaziva kako se skreće sa puta na kome nas je ostavio Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. I radi se o čistom slijeđenju slijepom kršćana i židova koji su smo našli prostora da u muslimanima. Ebu Beke radi Allahu ta'ala anhu, pa Omer, pa Osman, pa Alija, pa Ebu Hanifa, pa drugi imami, zaboravili da nasrede nevom Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Probu svojim se šta ćeš, pa se neko našao da od četvrtog stoljeća, a to su uvele braća Fatimije, šije, koji inako stavi im je život, ja nekakva preoslova, ja nekako kažnjavanje i udaranje po licima i po vratovima i po leđima nekakvim lancima i satama. I zato neće živjeti šinu koji je vedra lita i punog nura. Nema, zato što mu je sva vjera plakanje i smijanje. Plakanje i stovanje i izmišljanje. Pa kuće zvore ako kažeš, da je Žibril pogriješio. Ko je kriv? Pa kriv Allah je lešanu pod njegovom. La haula wala kuvvete illa billah. Kakve to ima razlike od onoga što židovi kažu? Jedu Allah ima glube. Allahu ruka je stisnuta. Inna Allah je zahiru wa nahnu agnija. Allah je škrta mi zbog bogati. Kakve razlike? Ovo je samo indirektno obtuživanje. A židovi su da bili jasni. Ali su svojbeteni jedni drugi zato što su skrenuli sa puta na kojem su bili Allahu i poslanici, ali i salatu wa salam, ežna'in. Zbog toga, draga moja braćo, mi moramo biti svjesni da imamo samo jedan život. Ovaj naš život moramo potrošiti u prestiznom slijedjenju Muhammeda sallallahu alihi wa sallam. On nam je tako naredio i mi tu izbora nemamo. Pa zato Kur'an kaže فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم neka se dobro pripaze oni koji se suprostavljaju njegovim naredbama an tusibahum fitnetun da ih zadesi fitnet kažu mu festri da ih zadesi šetk a u yusibahum adabun elim i da ih nesnaže bolna kažne kazna vidjet će svakog novotara. Nije se zabavio otišao u neke štetijate. Sve je to kao da planiči. Povezano. Kao što vidi šire i gadriče. Milion zajednosti imaju. A nećeš naći čovjeka koji je na čistom zepidu, a da nije na ispravnom putu Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Zato što je to povezano, ne može biti iskren. A da ne budeš ispravan, To jeste, ako budeš zaista iskren i budeš mu vahid, trudit ćeš da budeš mu vahid, ala nehsine tina Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, da budeš na principima puta na kome je bio Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. O ovome se draga moja braća mora govoriti, neko će kazati o čemu ti to govoriš, znaš da će se neko naljutiti. Pa rekao Abdullah Azra Allah, kaže, lahko je govoriti o kaburistanima i sudbetima, zato što kaburistani i sudbeti nemaju vojsku policiju, medije i zatvore. Ali se istina mora kazati, zbog čega je 70 kompanika ubijeno, a ostali u lažu zanjeni, zato što su govorili istinu i koji je podržavao u tome, Onaj čovjek u Suri Asi kada je došao i rekao, ja mogu sebi u Mursavim, Sjeća ove poslanike šta je bilo sad na kraju. Ubi ga. A on kaže, kale ja, kale ja, lejte mi kao mi ja, lemun, kamo sreće koju su mi uslugu napravili ove redmarice. Bima vasara mi roci i ođarani, mi nam mukrani, kada je ušao u žennet i vidio nagrade žennetke. On se obradoval, kaže, kamo sreće da moj narod zna kako me je moj gospodan lijepo primio, izdobi da bi nagradu dao. Ovo je put Allahu i poslanika i istina se mora govoriti i mi moramo biti aktuelni. Ne smije u događaju biti jednoj dolini, a mi u drugoj dolini. Gdje su prioriteti u davi? Hoćemo li se govoriti? Iako se zaga moja vraća u Neugur, pravi 360 dana kao da se je Mustafa sallallahu alaihi wa sallam rađao 360 puta. I vidite da ljudi prave mrzima mevud, da prave ljudima koji ne znaju ni šta je to. I živi ni mrzima, i ovima i onima, ljudi ošte ne znaju o čemu se radi, nego se samo povode baš onako kao što se slijepo slijede židovi kršćani. Ovo je mjesec u kome se mora proti toga tiši glas. Svi oni koji su ljubovorni prema sudetu Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, jer narod ne zna, narod se povodi. Ovih dana treba da izađe riječ i letak i knjiga nevrudna vagi Kur'ana i sudeta da vidimo može li to proći ima li iko umetu da se može reći da je normalan da je to dozvolio. I pogledajte šta se dešava. Dođu ljudi na taj nebu, tamo razni gospisani riječi se napričaju i napjevaju, a nakon toga se svojim kućama vrate. Ko je to postao veći? Sunnetlija nakon tog nebuda, dajte mi primjer. Nego nakon toga svi se još razočarani i vraćaju zato što su radili ono. Zbog čega bi se znači i insan, hajvani kajali, a kako li, a kako li koga prije insan. Pa zato moramo biti od onih koji ćemo pozdravati. Oma Alike i Zagbara, mi vlasti nemamo. Na nama je samo da dostavimo i da kažemo i da budemo oni koji ćemo braniti riječ istine. A volimo i mi divno živjeti nije nijema stalo da nas neko zostavlja, ova duša ne voli iskušenja. Volili bi i da slovo prođemo i ne prizetkivamo nikakva iskušenja, ali kažemo gospodaru naš, ti si nam obećao u svojoj knjizi da ćeš nas iskušati, ali znam nijem, a hasi da nas u ne jutraku, a i jakunu amen na ovom laju Zar misle ljudi, nasunaju li ljudi da će reći mi vjerujemo, a da neće iskušani biti, a mi kažemo gospodaru naš, nemoj nas iskušati sa onim što ne možemo podnijeti, Rabbe na razlo ahidna sima, par subaha u minna, i nemoj nas kažnjavati za ono što urade grešnici među nama, a kudu kao li hana vas papirali u lekom, pa stavu pri ruhu, innahu huva gafuru rahim, wa ahiru da'u alam, alhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين Draga moja braćo, insan i džin je stvoren da obožava. I čovjek mora u obožavanju potrošiti sam svoj život. Ali šeitan je opasan. On ljude zavodi, ukrašava im ružna djela, a kamo li da neće ukrasiti nešto što ne mogu raspisniti osim samo oni koji su razumom pozdarili. I zato je poslanik Ali Sratu Osteran, kada bi se god obraćao ljudima kazao, inne hajde kerami keramu Allahi azze o žel, najbolji govor je govor Allaha subhanahu wa ta'ala. Zataj se govor ne može prigovarati. Vokajl hebi, hebi Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam, a najbolja uputa je uputa Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam wa šarral umuri muhdefatuha a najopasnije i najrušnije stvari su novotarije inne kulle muhdefatin bid'a o inne kulle bid'atin balare jer je svaka novotarija zabluda a svaka zabluda vodi u vatru من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد كو هو نشو فيه نشو نسي شو نيه وديه تومو سي أوديه Pa dragi moji brate, ti imaš samo ovaj jedan život. 50, 60 ili 70 godina, šta god budeš uradio, a ne bude na prištitima suneta Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, budi ubijeđen. Da ti to nikad Allah neće primiti. Nemoj da živiš u nekakvim osmanama, i da živiš nad nekakvim emocijama. La tebira fi halki Allahi, da li je dinu kajir, nema promjene u Allahovom sistemu. Kao što ne smiješ ti da dodaješ rekaate u namazu, kao što ne smiješ da odrediš mjesto za tava kutim kjave, kao što ne smiješ da mijenjaš vakat kralja kurbana i drugi obreda, Takva je sva djela. I zato Allah subhanahu wa ta'ala kaže onima koji kažu mi volimo Allaha tabareke wa ta'ala kul in kuntum tuhibbun Allah فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم رسي محمد ako Allaha vole neka tebe slijedi nije rečeno neka prema tebi pretjeruju ili neka od tebe oduzimaju neka tebe slijede. Šta znači slijedjenje? Šta je sunnet? To je put, račun, u jezičkom značenju. To je put, ideš putem kojim je išao Muhammed sallallahu alaihi sallam. Pa Ebu Bekr kada je pratio vojsku prema Šamu, gledao je da je odprati putem kojim je Muhammed sallallahu alaihi sallam pratio vojsku. Abdullah ibn Omer se znao sa i sa nepostojeće palme koja je okinuta, ali se savijao Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Gledali smo da potrese i vakat i vrijeme i sve da potrese kako je to radio Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. I pogledajte samo koliko je trebalo Ebu Bekru da shvati da treba Kur'an da spoji u Mus'ab. Veli da ja uradim nešto što nije uradio Allaho poslani i nije ostavio kao prioritet, a ostavio nam toliko vas Ali je rekao poslani sa Allaho nevrstvene, držite se moga sunneta i sunneta mojih pravednih halifa. Pa tu ima širine i ima pravo Ebu Bekri da uradi neke stvari. I on je Ebu Bekri osman. Ali koja je, koji strah je bio kod ti ljudi da urade nešto što nije uradio poslanik ali salatu od stran. A pogledajte danas ljudi koji svjesno javno još završe u Medini, slučaju neku noć jednu muftiju, koji se svađa sa vladom kandona, promašli su dane luda, ovi bila prije na dan, a nije taj dan nego je dan. Njega brine to što će se dva dana praznikovati, A njega ne brine to da ustane da kaže ljudi, ja sam živio u gradu Allahu a poslanika sallallahu alaihi wa sallam i za svojih šest godina nisam našao nikoga u ovo doba da napravi nemu u poslaniku ali sratu u stran osim bošnjaci sutri koji se kriju po hotelima I tamo pravene lude hoće kazati kako smo mi bolje ni razumijeli nego li ljudi po čijim je nogama Islam provro i zemden provro i u čiju zemlju idemo da hač obavimo. La hawla wa la kuvata illa billa. Pa smo toga zaga moja našo. Sami hrvimo sebe i druge da budemo predsjednici sedmenici Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. A šta znači ako to nismo? Šta onda radimo? Pa slijedimo svoje strasti. Znaj dobro kad staneš pred štiglo i uzmeš prija da se obriješ samo gdje Allah nam ranio, postoji sebi pitanje. Da li ti kada slijediš poslanika sallallahu alaihi wa sallam ili svoje strasti? Kada ti se vuču vaše po A toliko dokaza, a ti kažeš ja ovo ne radim iz dobrosti. Pa kako ću ja živ bio znači? Kad postani kada je zrazu od stran kaže, na ezdele mi zjave mi ne zizani, ta uopim dar, ono što je preko dva šlanka, to je u vatri. Ima do duše adista koji kažu, onaj ko pusti odjeću iz oholosti, neće Allah gledati u njega na sudnjeme danu i neće za nje razgovarati i njemu je bolna zvačnja ali kako ću ja da znam jesi li ti sad ohol ili nisi li Kada vidimo da najoholiji ljudi na Dunjavku baš se tako oblači. Kada budeš tijelu da uradiš bilo šta da bi udovolio nekome da te ne bi neko pogledao ružno ili rekao ovaj neće naše tradicije a hoće se i gamberove onda sebi postadaj pitanje koga u tom momentu ti više voliš. Voliš li više svog tebu koji je u najmanje, u najmanju ruku, bar jednom u životu probao ranije ili je ovo više istakao i drugima je nudio. Ili sjediš tradiciju Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, a sve tradicije moraju na reviziju, pa koja prođe Na rekinu Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam pozdravljamo takvu tradiciju. A proti svake druge se volimo jer ona je protiv dina. I nama je naređeno da se proti takve tradicije podignemo. Kao što se podigao Muhammed ibn Abdul Wahab protiv Osmanlija koji su za nas bili ashabi koji su sudri po šarijatu i koji su bili stidni, ponosni, hrabri ali povukli neke žerbe, novotarija i lažnije vija i kaburistana i kruzeta, pa se digla u nema tog vremena, jer se na to ne smije šutati, kaže poslani kada je strašu od stran Hovalija, i traži, i gdje god nađeš kabur da je prešao predaj, poravnaj ga. A pa zdravlja moja braća od danas, Mi nemamo džamije u Bosni i Hercegovini koja nema džumbe pred džamijom. Ili nekakvu svetu četku, ili nekakvu svetu hroću na kojoj imaju nekakva imena. I o tome niko ne govori. O tome se ne smije pričati. To je udar na patriotizam. To je udar na bosanske šehide. To se ne smije dirati, to je sam tema. I onda nam je za sedmeti i za zidari na to sve. Jedan to radi, neki i dođe i pol miliona još napravi budalom. I to sve može po našu kampu. Dok mi u Srebrenici pravimo u N znak i u granicu 8000 stvari, dobre odluče neće stavno niko poslati. Jedan je već odposlao 400 eura prijede njegove simpale. Opanje a narod nema šta da jede. Kada je muslimanski narod u historiji slavio poraz? Pa nije pobjedu slavio, ne odu muslimani nikada na uzu. Na mene, pa da kažu, ne der ovde, ne der kakav. Ovde su ubijeni najveći silnici toga vremena. Nego ono što je slavio Muhammed sallallahu alaihi sallam, to je pravi ono što je slijedio poslanik za Allahom je zelene, to je vjera. I mi smo samo zaduženi da naslijedimo, a nikako da mi dodajemo ili ne to Allah oduzimamo. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas počasti da slijedimo čisti sunnet na kome je bio Mustafa sallallahu alaihi wa sallam da ga mi upražnjavamo i da ga drugima nudimo i da lijepo, sunetski živimo, razmišljamo, jedemo, pijemo i baletimo i spavamo i davetimo i budemo su mrtvije za koje je rekao poslanik ali iz razlu od sedam da će imati 50 sahaba nagradu oni koji se budu pozvao vremenu njegova sunneta državi volim Allah subhanahu wa ta'ala da ovaj naš narod koji često po puna uzdobu slave izgude, obilaze se nekakva novica i nekakve melune i pune i ostala, sveze i muške i ženske vode, da se rade čistom islamu i da slijede islam, a da ne slijede nečije namjere da iz, na taj način obvedu novčanike i zadnji dinari tihovi novčanika, izgleda je onda to potkreže kako je to neki veliki ibadet. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da pomogne muslimane u Libiji, da sluše polu tijetu u Libiji. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da pomogne muslimanima i na drugim mjestima da se poruše oni koji su činili zubom ovome narodu, ovome umetu i da se vrati ponos islama i služenje po Allahu subhanahu wa ta'ala.